але це далеко. 1300 кілометрів і стільки ж назад. Її перебив. Мені треба виїхати якнайшвидше зараз. Я заплачу, скільки треба. А платитимеш е, нашими грішми чи французькими? Ну, в мене французькі франки, але можна заїхати в банк і обміняти їх. Шофер ледь усміхнувся. Ні, немає потреби переводити їх. У мене свій обмін. За поїздку туди і назад я прошу п'ять тисяч франків. Пальне, мастило, робота, половину до від'їзду звідси, половину перед від'їздом з ГАО. Харчі і ночівлю забезпечуєш ти. Ну, влаштовує тебе. Йо витяг пачку кредиток по 500 франків і заплатив за дорогу туди й назад. Водій заховав гроші під теніску в гаманець на ретізьку, зав'язаному круг шиї. Потім годину збирались. Треба було все перевірити, запастись мастилом, водою, купити якісь консерви. Близько десятої Мерседес переїхав в міст через Нігер і рушив у напрямку Сегу. В машині була магнітола з двома акустичними колонками. Крізь шум різних перешкод в ефірі диктор Радіо Малі виклав офіційний підсумок семінару, присвяченого фармацевтичній політиці. Потім оголосив, що в країні випущено першу вітчизняну відеокасету. Водій вимкнув радіо і правою рукою почав нишпорити в поділеній на секції коробці з білої жерсті, де він тримав свої касети. Витяг чотири чи п'ять їх поставив одну. Гугнявий голос Шарля Азнавура зазвучав в кабіні. Ів-Юйо випростався на задньому сидінні, притулившись спиною в кутку біля дверця, та обличчя йому оббівав струмінь повітря, яке вривалось у відчинене вікно. Рівна дорога губилася десь у далині, одноманітність краєвиду і кольорів порушували хіба що кілька сіл, які тягнулись одне за одним. Гію дістав подаровану гіслен книжку, спробував читати, проте слова стрибали перед очима, і жодна фраза не могла змагатись з римами куцого вірмена. Ів нахилився до водія. У вас немає якоїсь іншої музики? Той стинув плечима, і Гіо помітив у вузькому прямокутнику люстерка його розчаровану гримасу. Для французів у мене вибір невеликий. Азнавур, Піаф, Джонні Холідей. Для американців багато Майкл Джексон, Принц, Спрінгстін, Сінатра. Хочеш американську музику? Ні, щось не дуже. А можна я подивлюсь у вашій коробці? Шофер передав йому через сидіння коробку з касетами. Гію надибав старий запис Дібанго, подав його шоферові, який повертів касету між пальцями. Та це ж музика африканська. Тобі не сподобається. Білим вона ріже слух. Водій поставив касету, почулась уривчиста мелодія, і плечі його заворушилися, наче витанцьовували у її ритмі. Здавалось, навіть мотор гуде в тому ритмі. Гюйо відпружився в кутку і поринув у чисті невигадливі звуки пісні Дібанго. Водій, його звали Базель, залюбки представляв толерантному до африканської музики клієнтові своїх митців Акенденге, Лангаланга, Зао, Фела, Альфа Блонді. Самотній Мерседес, погойдуючись, мчав у мареві, що зіймалось над розпеченим асфальтом, лишаючи позаду змішані задушевні мелодії румби, року, звуки тамтама, куплети Франсіса Бебея та балади Папа Ніанга супроводили їх аж до темних стін Хомборі. Зупинившись, мандрівці розклали переднє сидіння і, загорнувшись у старі ковдри, поснули. Крізь скло видно було як над крутими піщаниковими скелями сходить місяць. Десь опівночі, прокинувшись, бо лежати було незручно, Гіо підвівся, і йому здалось, ніби через дорогу, поважно ступаючи, йдуть слони. І в Гіо 11 січня 5 годин 30 хвилин. Коли на ранок Базель розбудив його, Ів уже не думав про минулу ніч. Слони зникли разом зі снами. На похідній газовій плитці, захистивши її від вітру невисоким укриттям із плеских каменів,